Velkommen til Radioteatrets studio for mystikk og mørke gjerninger. Jeg heter Else Barrat Due, og jeg ønsker alle våre lyttere et riktig godt nyttår. Vi starter dette året med en ønskereprise fra 1993, nemlig Åndemasken av Stein Ståle. Sperret inne av uvær og forfulgt av nazistene sitter Erik Berg på en hytte i fjellet nær svenskegrensen og skriver ned beretningen om de gåtefulle og uhyggelige opplevelsene han hadde høsten 1938, da han som ung student tok inn på frøken Neumanns pensjonat i Oslo. Beboerne er en underlig gjeng som er lidenskapelig opptatt av alle slags former for mystikk og okkultisme, og det skjer ting som det synes umulig å forklare med sunn fornuft. Riktig god kriminell fornøyelse. så er det jo bare oktober. Åssen er det med deg? Du ser så sliten ut. Mm. Og spiser for lite og leser for mye, så klart. Har du en røyk? Er det den siste du har? Mm. ta heller, du. Jeg kan, jeg kan få et drag av deg Kan vi ikke sitte av oss? Den kassa der ser ok ut. Du mm. Det er så nifst med sånne svarte vannflater. Syns du ikke? Vannet liksom suger deg til seg. Mm. Rart å sitte sånn. Som å drømme. Veit du hva er det der for noe? Mm. Der. Der. Borte ved den bøya. Det flyter noen. Ja, men jøss. Yes. Her er han. Det ligger et menneske i vannet. Herregud, det er et lik. Et kvinnelik. Hva er det de har gjort med ansiktet hennes? Ja, Overbetjent Bjørgan, jeg regnet med at det var De som kom. Assistentlege Jacobsen. Mm, god kveld. Jeg vil gjerne ta en kikk på dette liket. Ja, selvsagt. Her borte. Takk. Hun ser ikke vakker ut, er jeg redd. Har ligget i vannet en god stund. Som De ser, så har vi ikke begynt på noen undersøkelse ennå. Hun er akkurat slik som da hun ble funnet. Jeg har sett dem verre. Nei, jeg tror jeg skal tenne meg en røyk. Skrå tobakken er ikke til særlig hjelp mot denne lukta. jeg får litt mer lys. Ja, selvsagt. Eh, hva var det som skjedde, egentlig? Et ungt par fant henne. Varslet patruljerende konstabel i Pippevika. Hm. Ja, takk. Du verden. Aftenkjole. Sort fløyel. En slags eh, turban på hodet. Ja. Taustump rundt ankelen. Det har vært festet til et eller annet tungt, antagelig. Men det merkelige er jo dette her. Og det hun har foran ansiktet. Ja, konstableren nevnte det. En slags uh, maske. Den dekker hele fjeset. Ser ut som et lommetørkle. Ja, de sikter til blondene. Ikke noe monogram, dessverre. Og festa med to bånd. Nå har de en uh, eh, saks, doktor. Jeg vil ikke ødelegge knutene. Ja, her, jeg skal gjøre det. Takk Sånn. Nå kan de fjerne den. Men i himmelens navn Ja, Hvis dette er ei dame, så må hun ha rømt fra sirkus. Et skjegg. Sort skjegg Hva i all verden er dette for noe, Butt? Jeg vet ikke. Men jeg liker det ikke. Aftenkjole, maske, skjegg Og se på båndene til maskene, overbetjent. Har de sett sånne knuter før? Pinete. Disse er ikke knytta av noe vanlig menneske satte tre knuter på hvert bånd på rekke og rad. Som perler på en rosenkrans. Og tretallet er et magisk tall. Det har de vel hørt? Det er noe absurd ved dette. Noe overnaturlig. Åndemasken. Første episode. Et budskap fra de døde. Mandag 23. mars 1942. Uværet har nå vart i to døgn og ser ikke ut til å skulle gi seg med det første. Vi er sperret inne her på vidda, kommer ingen vei. På den annen side kommer heller ikke tyskerne noen vei, så vi er trygge så langt. Og vi har ved og mat, så vi skulle ikke lide noen nød om vi aldri så mye er på flukt. Det lyder som om alle helvetes demoner er løse der ute. Og det er det jo på sett og vis også. Dette er den siste avgjørende kamp mot mørkets makter. En kamp som skal befri verden for all fanatisme og djevelskap og syke vrangforestillinger. Bane vei for fornuft og kunnskap. Ikke så rart at jeg kommer til å tenke tilbake på det som skjedde den gangen. Herregud, det virker som en annen verden. Men det er jo bare tre og et halvt år siden. Jeg har bestemt meg for å bruke denne ventetiden til å skrive ned det som skjedde. Finne ut hva som skjedde, kanskje jeg heller skal si. For den gangen, selv om jeg sto midt oppi det, så alt og hørte alt, var det likevel ja, nesten uvirkelig Jeg kom til Oslo i slutten av oktober i det herrens år 1938. Ikke lenge etter at Hitler hadde inntatt Sudetenland. Men eh, mitt inntog var ikke like gloriøst som hans. Min far ble syk og døde den høsten. Det var grunnen til at jeg ikke kom i gang med studiene før sent i semesteret. Og det første jeg måtte gjøre, var å finne meg et sted å bo. Hybelformidlingen på universitetet hadde henvist meg til frøken Neumanns pensjonat. Seks trapper opp i en gård i Sporveisgaten. Ja? Mitt navn er Berg, student Erik Berg. Jeg har hørt at det kanskje var et værelse? Student? Nei, vet ikke om frøkna vil ha flere studenter her. Vi har en fra før. Ja. Vi får komme innafor, da, så skal jeg si fra. Frøkna pleier å se sine folk an. Takk. De kan jo kikke litt på rommet imens, da. Hvis de er interessert. Hun viste meg døren til det ledige rommet og marsjerte av gårde for å hente frøkna. Jeg ville der og da ha sagt at jeg ikke var interessert, hvis det ikke hadde vært for noe, eller rettere sagt eh, noen, som jeg fikk et kort glimt av i korridoren. Værelset hadde sannsynligvis vært salong i familien Normans velmaktsdager. Doble dører på begge sider, med falmede Blonde gardiner. stol med makasser, jernseng med messingknotter, basunengler i taket, ekte pensjonatrokoko. <laughs> Ekte pensjonatlukt også, en blanding av møllkuler og fårikål. Og bak forhengene Der kommer de ikke inn. Den døren er låst. Å oh, ja. <clears throat> Unnskyld. Ja, det var ikke meningen å Jeg bare lurte på om det er lytt her. Ja, jeg mener eh, Jeg skal jo lese en del. Hvis de er i tvil om hva helse passer dem, bør de gå et annet sted. Nei, det Jeg vil egentlig helst ha bare mine egne her på mitt pensjonat. sort hår, knut i nakken, høyhalset sort kjole. Kunne vært eh, lærerinne på en pikeskole. Men når de først er her, så får jeg vel la dem få rommet. Hvis de er interessert. Ja, takk. Jo, svært gjerne. Ja, jeg heter altså Erik Berg. Studmed Berg. Ulrikke Neumann. Medisinstudent, jaha. Mm. Har De noe imot antroposofi? Antroposofi? Nei, nei, nei, på ingen måte, tror jeg. Interesserer De dem for naturloven? For de skjulte krefter i menneskesinnet? Ja, jeg, jeg, studerer jo medisin. Og... Medisin? <laughs> Medisiner er ikke et begrep om parapsykologi unge mann, vet De noe som helst om fenomener som telekinese? Reps? Materialisasjon? Mm, jeg er redd jeg Jeg tenkte meg det, ja. Ja, da har De i sannhet meget å lære, men vi trenger jo å ha ungdommen med oss. Ja. Kanskje jeg lar Dem få overvære en av våre soareer. Vi får se. Herr Berg, middagen serveres presis klokken halv fire, og full pensjon er 85 kroner i måneden. Ja. Betales den første. Jeg skal gi Agnete beskjed om å komme med rene håndklær Og dermed gikk hun. Jeg satte meg i stolen med antimakasseren, ganske fortumlet. Over alt dette pratet om parapsykologi. Vagt husket jeg at ordet betydde læren om oversanselige fenomener. Jeg vil egentlig helst ha bare mine egne her på mitt pensjonat. Det var unektelig med en viss spenning jeg så frem til å møte de andre pensjonærene ved middagsbordet. De er sent ute, herr Berg. Jeg sa precis halv fire. Beklager, jeg måtte bare få brakt ja, et, et øyeblikk, et øyeblikk, alle sammen. Dette er vår nye gjest, student Berg. Og så gikk jeg spisserotgang. Trykket hender og kvitterte for navn som jeg ikke oppfattet. Skjønt jo enkelt av dem. Uh, eh, jeg, jeg heter Celia Gerrard. Det var det syn jeg hadde sett i korridoren. Hun var en åpenbaring. Verdens vevreste, yndigste skapning. Jeg segnet halvt svimeslått ned på stolen ved siden av henne. Og hun som umiddelbart grep ordet, het fru Skjold Christensen. Såpass hadde jeg hørt. Slutten av 40-årene gjennomtrengende blikk. Altså, herr Einar, i en tid som vår behøves det en felles tro som kan forene jordens folk. Jeg gjør dem ikke til latter ved å påstå noe annet. Fru Skjold Christensen, det er ikke tro som forener folk. Og ikke det. Og hva er det da, om jeg tør spørre herr Einar? Opplysning, ærede frue. Hvis folk lar seg opplyse i en tid som vår, da? Endelig en som ikke var helt ukjent. Einan. Jeg hadde så vidt sett ham på universitetet. Medisiner som jeg, men eldre. Holdt på med tredje avdeling. Agnete, vil De servere herr Berg ertesuppen? Men ta teosofien. Antroposofien, sufismen og hva de nå heter, disse bastardene efter Østens og Vestens mysteriereligioner. Hva er det de bygger på? Oh, men Det kan da sikkert de med deres livsvisdom og lange erfaring fortelle oss. Det kan jeg, ja, fru Skjold Christensen. Alt sammen er basert på føleri og ekstase. Ja visst. Det er hva tidens unge mener. Så går vi mot verdensnatten. Timeglass er ved å tømmes. Man vantaror, verdensdagen er slutt. Nei, <laughs> sier de det, fru Schwartz? De har så rett, fru Schwartz. Ja, å ja. De er imot meg, de også, frøken Karstens? Altså, fru Schwartz var en eldre dame med rovfuglansikt. Frøken Karstens, vel, de fikse lokkene ved ørene gjorde henne ikke akkurat yngre enn de noen og femti hun var. Hundeblikk en av disse som henger ved leppen til den som snakker. Skal jeg si dem hva de er, herr Eitan Ja, jeg lytter og bever. De er en ignoramus. Ja, man kan jo ikke snakke slik om dette her. De kunne lære meget av Østens visdom, disse unge bøllene. Å, oh, gud! Ja, jeg sa bøller, frøken Karstensen. Nei, gud! Jeg mener, tenk om Tenk om bare noen av dem kunne ha gaven! Den guddommelige gaven! Frøken Karstens, si meg. De er jo antroposof. Mm -hmm. Og de, fru Skjold Christensen, de er teosof. Ja, det er hva er egentlig forskjellen? Ja, men Den antroposofiske bevegelse er utgått fra den teosofiske og grunnlagt av Rudolf Steiner. Og vi legger betydelig vekt på Det er bare én anerkjent orden. Som... Østens stjerne. Under vår profet Jiddu Krishnamurti. Steiners tilhenger er å bli dissenter. Vi i sufi ordenen tycker at ni strider for mye om formaliteter. Det kan vi ikke mene, frøken Arfeldt. Frøken Arfeldt var en behagelig overraskelse. Ung, Madonna-ansikt, mørkt hår og uutgrunnelige dådyrøyne. Vi springer ut fra islam, men vi fortolker ikke Koranen juridisk. Vi har løsrivet oss fra dogmer. Den sanne fromheten består ikke i iakttagerne av ritualer, men i den altomspennende kjærligheten og den mystiske gemenskapen med den store guddommeligheten. Det er noe her jeg ikke skjønner. Nei. Tenk, er det noe de ikke skjønner? Ja, faktisk. Hvordan kan så ulike trosretninger bo under samme tak? Oh. <laughs> Ja, vi hever oss over meningsforskjeller, herr Einan. Vi har det vesentlige til felles. Vi søker alle sannheten i livet. Så sant, frøken Neumann. Og Derfor har vi dannet et lite selskap for psykisk forskning her på pensjonatet. Ja, og vi har soareer to ganger i uken. Mm. De aner altså ikke hvor fantastisk givende det er. Mm. Jeg har et forslag. Hva da, frøken Karstens? Hittil har jo ikke de unge fått lov til å bivåne våre soareer. Men hvis ingen har noe å innvende, hva med i aften? Nei, jeg er redd deres nærvær og uttalte skepsis vil hemme mediet. Det er en særlig anledning i aften. Dr. Sadney kommer tilbake og har lovet oss en helt spesiell seanse. Er det virkelig sant? Hvem er dr. Sadney? Dr. Sadney er en av oss. Han har oppnått helt enestående resultater i utforskningen av parapsykologi. Og hvem skal være hans medium i aften? Det er jeg som er dr. Sernis medium, og jeg skulle ikke låte ta med oss av om de unge mennene kommer. Nei, ja. mm. Det vil gi dem et ganske annet syn på det opphøyde. ja. Hvis ingen har sterke innvendinger, så Ja, jeg takker. Invitasjonen gjelder vel også Berg? Ah. Nå? Hva sier du, Berg? Jo, jeg kunne ha god lyst. Frøken Sherell, kommer de også? Ja, ja selvsagt. Ja, Hva med Sem? Kunne jeg få ta med ham også? Ehm. Min studiekamerat har jo hilst på ham, noen av dere. Ja, da, Vi vil ha med så mange unge som mulig, bare de oppfører seg pent. Man spøker ikke med opphøyde ting. Nei, jeg har skjønt det. Ja. Soareen begynner klokken ni, mine herrer. Den finner sted i salongen. Tusen takk. Jeg skal uh, si fra til Sem. Jeg treffer ham på UB i ettermiddag. Men uh, frøken Ullmann Ja? De har faktisk ikke fortalt hvilken kirke de sogner til. Frøken Ullmann hadde for den saks skyld ikke sagt noe som helst hittil. Hun satt ved det mørkeste hjørnet av bordet, og nå lente hun seg frem og lot seg studere for første gang. Det behager å være spøkefull, herr Einan. <laughs> Gjerne det. Jeg sogner til alle disse kirkene, for å bruke deres uttrykk. Jeg lever og ånder for det okkulte. Hun var halvgammel og fet, med masse ringer på fingrene, og hun virket dvask og indolent til jeg så øynene hennes. Men jeg har min egen lille yndlingskultus. og <laughs> hvilken kultus er det, om jeg tør spørre? Spørre er alltid tørr, herr Einan. Min kultus bygger på redselen for døden. For det ukjente i og utenfor mennesket. Redselen for døden må vel sies å ligge til grunn for de fleste trosretninger? Ja visst. Egentlig er det den samme guddommen vi dyrker. Men det forstår ikke de andre. De tror jeg er gal. Men vi er alle gale, med små avvikelser fra individ til individ. Og en dag vil dere oppdage at denne rike, gjerrige, gale heksen har rett. Og det vil ryste det siste lille vettet ut av dere alle som én. Øynene hennes formelig lyste av ondskap, men det var en intelligent ondskap. Jeg kom til å kaste et blikk på den unge piken ved siden av meg, Celia Shereng, og da fikk jeg et lite sjokk. Hun var kritthvit i ansiktet, hun skalv på hendene, og plutselig reiste hun seg og løp ut av rommet. Jeg hadde en følelse av at frøken Ullmann gjorde et tegn til henne, men kanskje jeg tok feil. Ja, da møtes vi i salongen klokken ni. Ja. Ja, det tror jeg Kom inn. Tenkte å slå av en prat med deg før denne soareen, Einar. Å, oh, unnskyld. Nei, kom og hils på Sem. Sem, legg fra deg boken, da. God dag, Erik Berg. Morn, hva syns du om La Roche Foucault? Det har jeg ærlig talt ikke tenkt over. Ikke bry deg om han, Berg. Sem skal alltid briljere. Det er De som er Berg, og også studerer til feltskjær. At ikke de valgte teologien i stedet, så hadde de kanskje kunnet gjøre nytte for dem. Så dette var altså Sem, ca. 25, markert, magert ansikt, og du verden for noen intense, intelligente øyne. Kamerat Sem har, som du skjønner, unnsagt medisinen. Ble nervevrak av å skjære i likene på patologen, påstår han. Nå jobber han som eh, konduktør. På Holmenkollbanen. Eller kjent som profesjonell hybelboer, sultekunstner og forsker ut i tvilsom materie. <laughs> Se her, Berg. Se hva denne gjøken eh, leser i ledige stunder. Mystiske kultuser og hemmelige selskaper i dagens London. Det er vel ikke akkurat pensum, nei? Nei, jeg fikk det neppe godkjent ved noen av de eksisterende fakulteter. Disse her, da? Dem har jeg lånt. Av Sem. Modern magic. Okkultismus und spiritismus. Hmm. Så du interesserer deg for sånt du også Einar? Det er vel det. er greit å ha litt peiling på hva de snakker om, så man kan komme med de relevante motforestillinger. <laughs> Jeg tror ikke dine motforestillinger gjorde nevneverdig inntrykk ved middagsbordet. Åja, nei, altså, nei. <laughs> Åja, nei. Det var litt av en forsamling, forresten. Ja. Si meg, eh, hun eh, frøken Sherell, eh, er hun også en av sekten? Jeg tror nok den stakkars jenta er grundig inokulert med spiritisme, ja. Nettopp. Cheryl, ja. Uvanlig navn. Fransk. Ja, faren er fransk. Hun bor her og går på en eller annen skole. Søt pike, Selja. Ja. ja. ja, ja. Jeg tror jeg kan stille diagnosen hjerteonde med komplikasjoner. Åndenød og systolisk blodtrykk på 210 ved middagsbordet. Ja, festlig, festlig. Vet dere forresten det første frøken Neumann gjorde da jeg kom hit? Det var å begynne å snakke om eh, raps og Telekinese, og hva hun nå kalt det. Ja visst. Telekinese er når okkulte krefter får ting til å bevege seg. Gjenstander faller ned, flyr gjennom luften. Og raps. Einan? Et lydfenomen. Rap, engelsk for eh, bankelyd, ikke sant? Hørt om bankeånden? Ja, der har vi nok bankeånden Agnete. Kom inn! <laughs> ja, det var... Skal hilse fra frøkna og si at nå begynner de straks nede i salongen. Ja, ja, vi kommer. Du, Einan. Hva med denne frøken Ullmann? Jeg vet i hvert fall at hun er den mest intelligente av hele gjengen, og samtidig den sprøeste. Damen vasser i gryn, og den bruker hun på alt som har med okkultisme å gjøre. Hun har god råd. Hun leier tre værelser her. Tre værelser? Og Magnete får bare lov til å gjøre rent i ett av dem. De to andre er frøken Ullmanns eh, laboratorium. Ja, Gud vet hva hun eksperimenterer med der. De andre damene er simpelthen redd henne. Unnskyld spørsmålet, men uh, tror dere på disse greiene? Jeg mener på okkulte fenomener. Vel, for min part foreløpig ikke. Jeg har aldri opplevd noe overnaturlig. Det finnes alltid en naturlig forklaring når man først undersøker om ikke annet så dreier det seg om ren svindel. Så du mener altså at det som vitenskapen ikke har funnet noen forklaring på, må være svindel? Ja. En av feilene er vitenskapens. Mm? For 1000 år siden så ville man sagt at for 1000 år siden så ville man sagt at radiobølger var trolldom. Og i dag fyller ja, de eteren. Ok, men selv om noe ikke kan forklares i øyeblikket, behøver det ikke være overnaturlig. Jeg mener fullt og fast at hangen til mystikk det må motarbeides. Og ja vel, og samtidig så lukker du øynene for at det finnes fenomener som videnskapen ikke makter å forklare, Nei. og som ikke ja. passer inn i det tankesystemet den har bygget opp. Videnskapen bygger på våre sanser, og vår evne til sansing er klart begrenset. Feil uh, og korrekt. Videnskapen bygger på det som kan kontrolleres og registreres utenom sansene. Ja. ja, Den menneskelige hjerne er et skrøpelig instrument. Den minste forstyrrelse kan bringe den ut av balanse, og nettopp der, der hva i helvete var det? Hørte dere hvor det kom fra? Ingen anelse? Jeg lurer for alvor på om jeg begynner å bli smårar. Ja, I dette huset bør en vel vente seg det meste. Vi eh, kommer! Best vi slutter oss til åndene. Ja. Alle fra middagsbordet var til stede. Til og med husmagnete i sort, blank silke. Så søtt av deg, Ulrikke, at du alltid husker på tjenerskapet. <laughs> Ja, vi skal jo ikke glemme at de er mennesker, de også. Men det var en jeg savnet. Henne. Celia Cherrell. Jeg havnet i sofaen ved siden av frøken Ullmann av alle mennesker. Hun hadde en bok i hånden. Er det ikke for mørkt til å lese her, frøken Ullmann? <laughs> Nei, denne boken skal helst leses i mørket. Det er uh, eh, Cyprianus eller rettere sagt, Cyprian, sorte konstvåg, svarte bok. Nettopp. Cyprianus eh. Han skrev den ned. Han var student, ja, akkurat som de, fra Trondheim. Han solgte sin sjel til Satan. du verden. Til Satan, ja. Åh, oh, frøken Sherell. Vil du sitte her? Jeg skal flytte på meg. sånn. Tusen takk. Får jeg be om stillhet? Her er doktor Serni, som nå er kommet tilbake til oss etter sin studietur utenlands. Doktor Serni. Takk, takk, takk. Ja, vi tilhører et internasjonalt brorskap, vi som arbeider med å utforske de ukjente krefter i mennesket. Erika og jeg ser frem til å vise våre kjære norske venner noen av de resultater vi har oppnådd. Han er så fantastisk, Herbert. Ja, sikkert. Men han så ikke slik ut. Middels var ordet. Middels høy, middels slank, middelaldrende med mørke øyne og en liten sort bart som han kjelte med. Vil noen dempe lyset så meget som mulig? Agnete? Det bidrar til å skape den stemning som mediet må hensette seg for å oppnå kontakt med det transcendente. Takk. Det var bare en liten måneskinnslampe som lyste nå. Den kastet et iskaldt grønnskjær over de spente ansiktene. Erika, mediet, satt i en høyrygget stol. Hun var iført sort fløyelskjole hun virket plutselig liten og skremt. Vi vil begynne med et telepatisk eksperiment. Jeg har her et tørkle. Vil noen binde det for mediets øyne? Takk, fru Schwartz. Ja, det er godt. Og kanskje frøken Neumann vil føre seanseprotokoll. Det skal jeg gjøre. Som enkelte vil vite, innebærer telepati at et bestemt tankeinnhold overføres fra et individ til et annet. Men ikke via de fem kjente sanser. Vårt medium, Erika, har den ukjente sjette sans. Erika. Ja? Du vil nå falle i dyp trang. Doe zover. Zover. Erika, doe er nooit diep trance. Maar doe kan horen alt jij zier. O doe kan bewegen dei Erika, reis dij. Blijf met mij. Herr Einan, er ikke det deres navn? Jo. Vil De vise meg deres armbåndsord? Ja. Vær så god. Takk. Nå skal De konsentrere dem og tenke på hvilket klokkeslett det viser. Konsentrere dem. Aha. Nå, Erika, hva viser dette armbåndsord? Elva minuter over nio. Stämmer det? Jo, faktisk. Takk. Og så går vi bort til denne unge damen. Frøken Gerell, vil De låne oss Deres vakre ring? Her, varsågod. så god. Takk. Og De unge mann, De ser inskripsjon. Jeg ser den. Konsentrer deres tanker om den. Ja vel. Eh. Og nå, Erika, hvordan lider inskripstion? Det står uh, Ton Pappa Fjerde i sjunde 36. Det er helt riktig. Ikke så høyt, vær så snill. Mine damer og herrer, vi nøyer oss med dette foreløpig. Merje må ikke være for trett til det neste eksperiment. Erika, jeg teller nå til tre, og ved tre vil du våkne. En, to, tre. Takk. Takk. Nå tar vi en liten pause. Tenk, det er første gang jeg har opplevd telepati. Noe så spennende. Ja. Frøken ah. Chanel, ringen deres, eh, får jeg lov? Takk. Nå er det bare presten og Mendelssohn sånn som mangler. Det bare datt ut av meg. Hun så alvorlig på meg, hun sa ikke noe. Trakk bare til seg hånden og flyttet seg litt unna. Akkurat da la jeg merke til noe. Under lillefingeren hennes var det et rødt og hissig sår formet som et kors. Mine damer og herrer. Jeg har lovet dere en spesiell opplevelse i aften, og vi skal nå forsøke å bringe mediet i kontakt med det hinsidige. Kunne vi forsøke borddans, doktor Serni? Ja, kan vi ikke det? Borddans er så spennende. Ja. Jo, det kan vi gjøre. Men som de fleste av dere vet, i hvert fall dere teosofer, så er det bare under meget spesielle betingelser at det er menneske for ondt å komme i forbindelse med åndenes verden. Mediets sinn må være innstilt på den riktige bølgelengde, så å si. De mediale manifestasjoner er omtålige ting, og jeg må be om at de tilstedeværende gir avkall på sin mulige skepsis. Vi må alle med vår vilje støtte medienes bestrebelser. Er det forstått? Ja, vi kan anvende dette bordet. Det kommer fra hjemmet til min oldefar amtmannen. Det er ingen spiker i det, bare trenagler. Godt. Nå vel, la oss ta plass. Vi satte oss rundt det store, tunge bordet. I det svake lyset så ansiktene ut som masker. Hvitgrønne, stive og uvirkelige. Med noe som lignet uro, la jeg merke til at både Einan og Sem var preget av intens interesse og anspennelse. Som om stemningen fra de andre var gått i blodet på dem også. Jeg vil alle spre fingrene langs bordkanonen. Tommelfingrene skal berøre hverandre. Lillefingeren skal berøre sidemannens. Og kanskje noen vil legge et klede over lampeskjermen. Det bør være mørkt. Og der satt vi jeg så Celia Cherrell som en mørk silhuett ved siden av meg, halvt foroverbøyd. Hun virket eksaltert. Fingertuppen hennes sitret mot min. Helt tause satt vi der og ventet. Og ventet. Har du et meddelande? Har du ett budskap? Banka två gånger för ja, en gång för nej. Vem är det som talar? Banka en gång för A, två gånger för B och så vidare. En, Mina Det Det er B... E... R... N... T... Bernt. Som talar. Har du et meddelande? Har du et meddelande til oss? Der er alle. Følge lederen Følge lederen som er hos er. Følge lederen som er hos er han kan en, ennå redda er. forsøk ikke at få Forsøk ikke at få veta mm, e, mera nu. L, i, lita på meg. Nina. Han gikk selvmord for to år siden. Han skjøt seg. Vi må få høre resten. Vi må. Han var 19 år. Og min bror og svigerinne kunne han vært her. Hvorfor fikk jeg ikke vite alt du dette, Senny? de på den annen side vet at vi ikke bør vite alt. Der finnes kunnskap som kan være farlig. Følg lederen, sa han. Han må ha ment dem, doktor Sterning. Å oh, ja, de må lede oss. De må hjelpe oss. hvis det er så dere ønsker. Tenk om vi kunne få se ham. Ja, tenk om vi kunne det. Og doktor, kan vi ikke forsøke en, en, en, en Vi mener eh, materialisasjon, frøken Karstens. Ja. Nei, jeg vet ikke. En materialisasjon er svært krevende. Forsøk, doktor Sterning. Vis oss. Vel, jeg kan prøve. Som de fleste her vet, ved en materialisasjon tar en avdød form for våre øyne. Fra mediet utskilles et stoff, en hvitaktig materie vi kaller teleplasma. Ja, ja. En av Conan Doyles elever har fotografert det. Ja. Jeg skal gjøre et forsøk med meg selv som medium. Men jeg tør ikke love noe. Selvfølgelig ikke, doktor Serni. Å, jeg håper de vil lykkes. I så fall må det ikke herske noen tvil om fenomenets ekthet. Vil to av de unge herrene komme hit? Ja. Herrer Torep, vil dere binde mine armer og ben fast til denne stolen? Men det er da helt unødvendig, doktor. Vi har full tillit til dem. Ja, takk, takk, takk. Men der vil alltid finnes skeptikere. Sett i gang, mine herrer. Unnskyld meg. Sett i gang. Seine satte seg i stolen, og Sem og Einan bandt han fast. Lyset ble dempet, og vi satt og ventet. Så sank Sernius hodet ned på brystet. Øynene hans var lukket. Plutselig kjente jeg et krampaktig grep i hånden min. Det var frøken Sherrill. Jeg kikket bort på henne og så at hun stirret stivt i retning av doktor Serny. Jeg fulgte blikket hennes. Plutselig kjente jeg at nakkehårene begynte å stritte. I munnvikene til Serny kom noe til syne. Et flytende, hvitaktig stoff som lyste og bølget i mørket. Kroppen til Serner begynte å riste, og dette dette stoffet, denne materien, fortsatte å sive ut. Nå hang den som et selvlysende flak over haken og brystet. Det jeg nå fikk se, fikk meg til å tvile på min forstand. Stoffet ble til et ansikt. Et lysende ansikt hvor øynene var de punktene som skinte sterkest. Og munnen nå fortrakk den seg i et smil. Enda noen sekunder flimret ansiktet foran øynene på oss. Så begynte den bølgende massen å sive tilbake. Den siklende munnen lukket seg. Doktorens hode sank ned på brystet. Så rettet han seg opp. Hvis, eh, hvis Herren vil løse båndene, så tror jeg at jeg vil trekke meg tilbake. Ja. Takk, mine herrer. Vi satt som lamslått etter det vi hadde opplevd. Jeg tror vi alle gruet oss til å gå inn til oss selv. Fremdeles, når jeg tenker på det, kjenner jeg isninger nedover ryggen. Det gikk noen dager hvor jeg fikk annet å tenke på. Jeg måtte komme i gang med studiene. Men så stevnet Einan treff med meg på restaurant Justisen. Han hadde et eget uttrykk i øynene og begynte straks å snakke om seansen. Flink fyr, denne Serni. Ja det... De fleste gikk nok på limpinnen. På limpinnen? Hva mener du? Har du noen forklaring på det vi opplevde? Ja, ja Hele greia var reinspikka svindel, selvsagt. Ta denne telepatien, for eksempel. Ja, hva med den? Det er enkelt nok for to som samarbeider. Tryllekunstnere gjør sånn hele tiden. De bruker en avtalt kode, Kode? Bestemt bruk av ord, antall skritt, slike ting. Og det er ingenting i veien for at Arfelt har sett ringen til Sherell før og memorert innskriften. Og Cerny og Erika pleier å arbeide sammen, selvsagt. Mm. Men hva med bankelydene? <laughs> ja, det var ingen ånd som laget dem, i hvert fall. Kelner? Eh, skal du Ja takk. Ja, ta to halvlitere. Ja vel. Men eh, hvor pokker kom de lydene fra da? Se her. Se her på det. Mm. Vet du hva det der er? Jeg et stykke bøyd Det er en dilk, gutten min. Laget efter alle kunstens regler. Det er en kjenning i politiet som hjalp meg. Skal du slå deg på innbrudd? <laughs> jeg har gjort det. Jeg dirket opp døren til Cernis værelse. Dirket Din frekke faen! Ja. ja. Det var her. Ja. Vær så god. Mm. I en skuff fant jeg en hul gjenstand av tre med en sugekopp av gummi. En sugekopp? Ja. Fester du den til skosålen og beveger foten opp og ned, får du verdens flotteste åndebanker. Det var sånn. Serni ville ha dempet belysningen, ikke sant? Ja. Da kunne ingen se at Erika festet dingsen til skosålen. Mm. Erika? Det var vel hele Serden? Nei, liksom? nei, nei, nei, det må ha vært Erika. Si meg, er verken du eller noen annen blitt slått av det faktum at denne nevøen Bernt tydeligvis har skiftet språk etter at han kom til det hinsidige? skiftet språk Ja ja visst pokker, han var jo norsk, selvsagt. Ja, men fra åndeverden meddelte han seg på flytende svensk, det er ingen tvil. Men uh, denne materialisasjonen Og den? <laughs> Jo, du. Jeg kan hilse fra bankeånden Bernt. Hva mener du? Han var svært liten, faktisk. Tok ikke større plass enn at jeg kunne ha skjult ham i en hultann. Einan, forklar det. Han var laget av den fineste, tynne florsilke jeg har sett. Jeg hadde ikke gjenkjent ham hvis det ikke hadde vært for øynene og munnen. De var nemlig trukket opp med fosfor. Det var nok fru eh, Schwarzes opphetede fantasi som fikk han til å ligne på denne nevøen Bernt. Men eh, hvordan fikk Cerny plassert all denne silken Elementært, elementært, min kjære Watson. <laughs> Cerny fikk et hostanfall, ikke sant? Ja. Og da smuglet han silkestykket inn i munnen, og så var det bare å spytte gamle, gode Bernt ut i etapper. Vel, vel. Juks og bedrag alt sammen. Ja. Men det var i hvert fall elegant utført. Jo da. Fyren er dyktig, som sagt. Vet du forresten når neste stendemøte med Åndene skal finne sted? Ja, på fredag den 11. hørte jeg. Med Serni, da, naturligvis. <laughs> ja, naturligvis. De ligger nesegrus for ham nå. Ja. Det sies at han bor gratis på pensjonatet. <laughs> Vi eh, slutter oss til eh, selskapet igjen, hva? Ja, ja. Da sier jeg fra til Sem. Mm. Jeg er litt bekymret for ham. For Sem? <laughs> Virker som han har kuttet ut konduktørjobben. Har ikke betalt hybelen og lever av te og sigaretter. Det han trenger, det er gode og sunne <laughs> interesser. <laughs> ja. det var en nydelig aften. Jeg ble stående ved vinduet og stirre opp mot den stjernestrødde himmelen. Orion var ennå skjult bak husene på den andre siden av gaten, men der så jeg Tyren med Pleiadene, mitt eget astrologiske stjernetegn men egentlig bare en samling soler tilfeldig spredt ut i verdensrommet. Hvorfor skulle disse fjerne, lysende gassklodene som bare dannet et mønster i menneskenes fantasi, styre mitt lille liv her på jorden? Hva var det som fikk mennesker til å tro på sånne ting i vår opplyste tid? Nei, jeg fikk se å komme meg til. Hva i herrens navn er dette for noe? Det høres ut som det kommer fra bak den låste døren. Thank you. Tankene virvlet rundt i hodet på meg. Det var Celia Cherrels stemme jeg hadde hørt. Og frøken Ullmanns. Hva gjorde Celia inne hos frøken Ullmann midt på natten? Og disse skrikene og besvergelsene? Da jeg våknet neste morgen, var jeg fast bestemt på å finne ut hva som foregikk. Jeg lånte Einans dirk, som han var vennlig nok til å gi meg uten spørsmål og da frøken Ullmann klokken ett dro ut på sin daglige spasertur, banet jeg meg vei til hennes gemakker. silkeservant, et par stoler. En eim av naftalin, men ingenting mystisk. Dette måtte være soveværelse. Men det var to rom til. Hva var dette? Studerkammeret til doktor Faust? arbeidsbenk i hjørnet med kolber, krukker og retorter. Og på etikettene Bulneurt. månesinnober. Herregud, knuste hestetenner. Jupiters forening med Saturn. Jeg gikk videre inn i det tredje rommet. Stram, emmenlukt Skrivebord med utstoppet humor og et kranium. Flere gamle bøker. nydelig tretre. Det er dette den jævlig lukten kommer fra. Jeg gikk bort til bøkene. Oppslagsverker om okkultisme og svartekunst. Det beryktede Malius maleficarum, heksehammeren. I noen av bøkene var det lagt inn bokmerker. Jeg, NN Offergi overgiver denne min legem og sjel til djevelen for til djevelen til djevelen for tid og evighet. Av djevelen krever jeg makt og myndighet over liv og død. Herregud, det er en kontrakt med djevelen. Det ligger en annen bok inni. Ved en hekseprosess i Mora i Sverige 1699 fortaltes det om en heks som hadde solgt seg til Satan. Før hun mottok Satans dåpen, ble hun skåret i venstre hånds lillefinger. Såret hadde form som et kors. Så, et sår har form som et kors, men herregud, det var det jeg så på. Vi skal drepe dem. Radioteatret har sendt første episode av Åndemasken. Kriminalserie i fire deler fritt etter Stein Ståles roman. De som var med Erik Berg, Henrik Mestad, Einan, Geir Kvarme, frøken Neumann, Kari Rasmussen, fru Skjold Christensen, Kari Simonsen, frøken Schwartz, Inger Teien, frøken Karstens, Anitra Eriksen, doktor Serni, Jan Grønli, Erika Arfelt, Mari Maurstad, Sem Eindride Eidsvoll, Celia Scherell, Ingunn Beate Øyen, frøken Ullmann, Bab Christensen og overbetjent Bjørgan, Ivar Nørve. Dessuten medvirket Julie Øksnes, Kristin Kajander og Helge Winther Larsen. Åndemasken er dramatisert av Sven Lange. Musikken er laget av Rain. Inspisient Hanne Bråten. Teknisk regi Anna Karine Mostad. Bearbeidelse og instruksjon Nils Nordberg. fortsettelse neste lørdag. Og denne episoden av Åndemasken blir sendt om igjen i morgen klokka 23 her i NRK P1. Og du kan også høre den på radio. Velkommen til Radioteatrets studio for mystikk og mørke gjerninger. Jeg heter Else Barrat Due, og vi skal straks høre andre episode av Åndemasken av Stein Ståle, en ønskereprise fra 1993. Student Erik Berg har tatt inn på frøken Neumanns pensjonat. Beboerne er svært opptatt av alle slags former for mystikk og okkultisme, og holder seanser hvor det skjer underlige ting. Hvilken hemmelighet er den unge og vakre sela hjemme på? Og hva betyr de merkelige, skremmende lydene inne på frøken Ullmanns værelse om natten? Erik Berg bestemmer seg for å finne ut av saken, men det fører ham opp i nye, marerittlignende opplevelser. God kriminell fornøyelse. Det er ingen mulighet for grenselosene til å komme ut i slikt vær. Vi får bare slå oss til ro og vente og trøste oss med at vi er trygge så langt. Jeg går igjen tilbake i tiden. Til høsten 1938 og de uhyggelige opplevelsene på frøken Neumanns pensjonat. Sammenlignet med det dramaet vi står oppe i, føles det som skjedde den gang, nesten uvirkelig. Men jeg var selv vitne til det og forteller bare hva jeg så. De fleste som bodde på pensjonatet, var aldrende damer. Fru Skjold Christensen, frøken Carstens, fru Schwartz og den nifse frøken Ullmann med de gule øynene. Men også to unge. Erika Arfeldt, som hadde okkulte evner, og Celia Cherrell. Jeg fikk min første smak på den merkelige, eksalterte atmosfæren i dette huset allerede samme dag som jeg flyttet inn. Jeg deltok i en okkult seanse hvor parapsykologen Dr. Cerny presterte ting jeg knapt hadde hørt om. Tankelesning, åndemaning, budskap fra det hinsidige. Min medstudent Einan forklarte det hele som svindel, meget overbevisende. Og det burde ha beroliget meg hvis det ikke hadde vært for lydene inne fra frøken Ullmanns rom om natten. Nei, jeg kan ikke! Jeg kan ikke! Åndemasken. Annen episode. Heksesabbat. De hysteriske stemmene tilhørte frøken Ullmann og Celia Scherem, den unge piken som var den nydeligste og tristeste jeg hadde sett. Jeg måtte finne ut hva som foregikk, og neste dag tok jeg meg inn i frøken Ullmanns gemakker. Jeg enn enn overgiver denne, overgiver denne min legem og sjel til djevelen for tid og Nei, til djevelen for tid og evighet. Av djevelen krever jeg makt og myndighet over liv og død. Herregud, det er en kontrakt med djevelen. Det ligger en annen bok inne. Ved en hekseprosess i Mora i Sverige i 1699 fortaltes det om en pike som hadde solgt seg til Satan. Før hun mottok satansdåpen, ble hun skåret i venstre hånds lillefinger. Såret hadde form av et kors som Et sår har form som et kors. Men herregud, det var jo det jeg så på. Jeg skal drepe dem. Slipp! Hvordan våger de å trenge dem inn her? Slipp det! De Hva mener de må Her kommer ingen andre inn enn jeg. Ja, De mottar da besøk her. Jeg, jeg skal gi dem et godt råd, student Berg. Stikk ikke nesen deres i andre saker. Det kan bli meget farlig for dem. Gi meg nøkkelen. Øyeblikkelig. Jeg, jeg har ingen nøkkel. Hva mener De? Hvordan kom De til min herre? Jeg, eh, jeg brukte en dirk. En dirk? En dirk? De er en forbryter. Gi meg Vær så god. Hva var det De snuste efter? Snuste? Jeg snuste aldeles ikke. Jeg var bare nysgjerrig. Jaså, nysgjerrig. Jeg hørte at de hadde så mange interessante ting her. Mm, jaså, så det hørte De. Ja, og det har de jo. Alle disse glassene og kolbene med bulmurt og Alrune og hva det nå er. De gamle bøkene om sort magi her. Og... Student Berg, jeg skal si dem én ting, og jeg sier det bare én gang. Hvis de med ett ord forteller noen hva de så her inne ja. Hvis de en gang til blander dem opp i mine saker, da vil de oppleve ting de ikke kunne drømme om. Ting som vil skremme vettet av dem. Forstår De hva jeg sier, student Berg? Ja, jeg slapp fra det med livet, men jeg var nokså skjelven da jeg kom inn til meg selv. Og halsen var ennå øm etter kvelertaket. Utrolig hvilke krefter den gamle damen hadde. Men så falt jeg til ro og begynte å tenke. Jeg kunne ikke få stemmene fra natten ut av hodet. Mumlingen, besvergelsene og skrikene. Jeg ville snakke med Celia Cheryl. Kom inn. Kan jeg få snakke med Dem, frøken Cheryl? Hva er det? Celia, jeg eh, Jeg eh, Hun virket så liten og hjelpeløs da hun kom mot meg. Og før jeg visste ordet av det, hadde jeg lagt armene om henne og kysset henne. Jeg kysset henne en gang til, og enda en gang. Hun sto bare helt stille. Brått slapp jeg henne og holdt henne ut fra meg. Celia, hva var det som hendte i natt? Celia? Jeg var hos ham. Hvilken ham? Hyrkus nocturnus. Hæ? Nattboken? Nattbukken? På heksesabbat. På heks... Var du alene der, Celia? Nei. Jeg var sammen med den gamle. Vi red sammen. Red dere? Ja. I et trau. Vi var nakne begge to. Det sved huden. Var det bare dere to? Nei. Mange andre også. Kvinner, unge piker, små barn. Hvor dro dere? Til et fjell. Et høyt fjell, jeg vet ikke hvor det ligger. Hva skjedde der? Det brant. Et stort bål, og den store bukken satt der lenket. Ja, hva gjorde dere? Vi holdt messe sort messe. Han forrettet barna de unge pikene ble døpt. Alle vi som hadde solgt oss. Ble døpt? I hesteblod. I tre djevlers navn. Vi måtte forsake alt vi hadde lært. Vi måtte tro på svartebokene. Så ja. Og så bet han Satans merke i halsen på oss, eller i en finger. Og så kastet han lenkene og danset med oss. Danset? De vandret, de spilte på fløyter av hule menneskeknokler og noen slo på trommer trukket med menneskehud. Han hadde en maske med to ansikter på og en grønn messehagel. hagl. Øh. Og så Selja, Selja, hva skjedde? Og så altså, altså, hadde han oss alle sammen. Han eide oss. Kroppen hennes krympet seg som om noen slo henne, og hun presset den venstre hånden mot halsen. Celia, Celia du, du, tror da ikke på dette her? Du mener ikke at dette er noe du virkelig opplevde? Celia? Jeg har opplevd det mange ganger. Celia, hvorfor skrek du? Det brant, det brant sånn i huden. Hva da? Hva var det som brant? Jeg vet ikke. Hun holdt fremdeles hånden mot halsen. Ved en plutselig innskytelse grep jeg den samtidig som jeg trakk halslinningen til side og da så jeg henne. Like under hårroten var det fire blodrøde merker, som etter tenner eller klør. Silja? Sil Silja? Silja? Silja? Og dermed bare styrtet hun av gårde. Mm -hmm. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, jeg, men en, en, ung pike kan ikke bare ha diktet opp alt dette. Med heksesabbat og sorte messer og det hele. Einan, hva mener du som har en forklaring på alt? Ja, selvsagt har hun ikke diktet det opp. Hun har lest eller hørt om det, og så har fantasien gjort resten. Ja, men hun kan ha blitt påvirket også. Suggerert. Ja, der sier du noe, Sem. Hvem vet, kanskje det er narkotiske stoffer Narko med i bildet? Ja, ja. Alt er mulig når frøken Ullmann er involvert. Hm. Men hvor har Celia, eh, jeg mener frøken Cherell, disse halverotiske hallucinasjonene fra? Ja, men De er jo et fellestrekk ved alle mystisismens trosretninger. De er alle etlinger av antikkens mysteriereligioner. Ja, alt sammen har en pakker så sanselig bakgrunn. Hva mener du? Djevelen var en skikkelse som de nye religionene fant opp. Aha. Han overtok efter eh, Dionysos, vinen og ekstasens gud, som gjerne ble fremstilt med horn i pannen eller i skikkelse av en bok. I Trakia ble han kalt Sabas, og han ble dyrket med rene orger oppe i fjellene. Mm. Trakernes fjell het Haimos. Det var deres Bloksberg eller Lyderhorn. Og det var nesten utelukkende kvinner som dyrket det. Ja, De beruset seg på hasjis, blant annet. Heksene i middelalderen brukte også noe sånt. De smulte seg inn med salver av bullmurt mm. og valmurt. Bullmurt? Det så jeg inne hos frøken Ullmann. Ah, har se, ser vi det? Vel, teorien går ut på at denne salven fremlagte hallusinasjoner som uh, fikk dem til å tro at de red til Bloksberg på kosteskaftene sine. Eller i trau. Ja, det også. Satan ble akkurat som Dionysos og Sabos mysterienes gud. En fallisk gud. Kvinnenes gud. Hyrkus nocturnus, Nattbukken, er et navn på lederen av Den sorte messe, som pleide å bære en maske lik den som ble brukt ved Dionysos-festene. Men hør nå. <clears throat> Slike primitive kultuser finnes jo ikke i dag. Og ikke det. De teosofiske og sufiske trosretninger har en meget nær sammenheng med de orientalske og greske mysteriene. Nettopp, nettopp! Og psykiatrien kjenner godt til fenomener som besettelse og transtilstander. Mm. De fleste spiritistiske fenomener som ikke skyldes svindel eller hypnose, bunner i personlige personlighetsspaltninger. Åndene skapes av underbevisstheten. De er avspaltninger av jeget. Ja. Eh, tror du at det er en slik personlighetsspaltning som du kaller det, som er årsaken til det som frøken Sherell ja, fortalte meg? Hun er dessuten katolikk og sikkert meget from. Ja. Hos mange strengt religiøse mennesker oppstår det en konflikt i sinnet mellom dyd og lyst, mellom det gode og det onde. Det kan ende i åpent opprør, og de to parter blir så atskilt at mennesket åndelig sett blir to motstridende individer. Hva er den onde uten et uttrykk for dualismen i menneskesinnet? Et fellesnavn for drifter og forestillinger som efter gjeldende eh, moral er forkastelige? Ja. Det er en abstraksjon som trangsynte teologer har satt horn og hale på. Jo, jo. Altså, men, men, satanisme og sorte messer i vår tid ja, Du finner det overalt i vår verden i dag. Mm. Ikke her. Ikke det grå, kjedelige mm. Oslo. Jo, nettopp her i det grå, kjedelige Oslo. Satanismen dyrkes sågar i de beste kretser, selv på beste vestkant. Men hvorfor? Jeg mener, hva ligger bak alt dette med okkultisme og spiritisme og mystikk? Jeg, jeg, jeg, jeg, tror svaret er ganske enkelt. Drivfjern er, for å bruke Nietzsches uttrykk, sublimert erotikk. Ja, er ikke dette litt for lettvint? Er det nei, nei, nei, jeg tror ikke jo. det. Det erotiske skjuler seg i bunnen av all religion. Tenk på middelalderens mariadyrkelse og de frelste kvinnene som er blitt Jesu bruder. Jo, hvis... Teosofi Antroposofi og sufisme er ekstasreligioner. Ja. Legg merke til de store flokkene av ekstatiske kvinner som tiltrekkes av disse bevegelsene. Og av astrologi, kiromanti, spådomskunst, håndspåleggelse og all annen urgammel overtro. Se, ja, se dere for den saks skyld rundt i kretsen ved neste seanse på frøken Normans pensjonat. Mye undertrykt lidenskap der. Ja, men Det der er banal psykologisk forenkling. Du har bare grepet fatt i en flik av det hele. Ja vel, da har du et bedre forslag. Ja, jeg har kanskje det. Men jeg vil nøye meg med å fastslå at det er mer mellom himmel og jord enn doktorisk Freud og Scharfenberg drømmer om. <laughs> Men vi har ingenting sett ennå mot det som kan komme. Når er neste forestilling, forresten? I morgen kveld klokken ni. Og vi er invitert. Ja. Nei, nå trenger jeg en øl jeg, og skyldne alle uhumskhetene med. Det kunne vært hyggelig. Ja, det er i orden, selv. Det skal jeg rive. Og meg òg? Okay. <laughs> Keller? Det var ikke bare ølene som gjorde at hodet mitt svirret da jeg våknet. Jeg ga opp å gå på forelesning. Jeg trengte frisk luft. Jeg trengte en solid utluftning. Jeg gikk uten mål og mening og oppdaget til slutt at jeg befant meg i Ullevålsveien. Se deg for da, din helvete surrekopp! Jeg bråvåknet og pilte over gaten. I det samme så jeg en kjent skikkelse. Celia Cherrell gikk opp Fredensborgbakken. Gikk med raske, målbevisste skritt. Fra tid til annen snudde hun seg som for å se om noen fulgte etter henne. Og noen gjorde det. Jeg. Jeg holdt god avstand. Hun satte kurs for den gamle Kristkirkegården ved Møllergaten. Vandret inn mellom de gamle gravene med skjeve kors og forfalne gravstøtter. Jeg søkte dekning bak de store, gamle trærne. Hva skulle hun her? Til en familiegrav? Nei. Denne kirkegården ble ikke lenger brukt til begravelse. Der stanset hun, ved et gravsted. Så tok hun noe opp av vesken og begynte å grave i jorden. Jeg så henne ta opp noen jordklumper og putte dem i en liten blikkeske. Da hun rettet seg opp og snudde seg, fant jeg ut hva hun minnet meg om. En søvngjenger. Selv på denne avstanden kunne jeg se at hun hadde dette fjerne blikket som ingenting så. Hun begynte å gå, først langsomt, så raskere, og så til slutt småløp hun, bort mellom gravene og ut av porten. Før jeg fikk sanset meg, var hun ute av synet. Einan. Einan, hei. Ta med deg Sem, så setter vi oss her. Samme Sammenhengen, se. Frøken Cheryl mangler. Har noen av dere sett henne? Ta det med ro. Du får nok belønning for din trofasthet. <laughs> Pokker. Det er noe sykt for alt dette. De virker svært så opprømte, forresten. Det ligger noe særlig i luften. Det sies at tryllekunstneren Serni skal prøve seg på et nytt eksperiment. Hei, se på Arvid. Hva er det med henne? Hun ser ut som hun får et anfall. Hun er kritthvit i ansiktet. Jeg kjenner Jeg kjenner at jeg skal ta imot et meddelende. Oh. Hun går i trans. Gi meg noe å skrive med. Frøken Neumann, papir og blyant. Ja, selvsagt, selvsagt. Her, frøken Arfeldt. Hun skriver med lukkede øyne. Det er dette som kalles automatisk skrift. Mediaselgingen og som har innholdet går ut på, påstås det. Der stoppet hun. Ikke vekk henne, Transen. Der kan komme mer. Herr Berg, vil De lese budskapet høyt for oss? Ja. Skriften er litt utydelig, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Hva sier budskapet, herr Berg? Hva vil De på den annen side fortelle oss? Ja. Mm. Det står eh, Dette er Carl. Jeg taler fra astralplanet. Noen av dere vil forstå meg. Til dere sier jeg Dagen efter Saturn i dag, den som har solen til merke, da vil det skje. Og mitt budskap skal ingen lese før ved midnatt på solens dag. Formidleren vil skrive det, lukke og forsegle det måtte urånden se i nåde til de skyldige. Ja, solens dag. Det er astrologenes navn på søndag. Hva heter du mer enn Karl? Vil du gi deg til kjenne? Jeg, jeg skal lese. I denne sfære kan jeg ikke svare på på det. Den som før tiden ser budskapet som kommer, vil rammes av samme straff som de dømte. Hva verden skal det bety? Straff? De dømte? Ring Rosa. Legg merke til Sandy. Han virker som hun har rammet av livet. Vi må ha lakk og fyrstikker Ja, ja, jeg skal skaffe det. Agnete? Det nyskapet skulle jeg gjerne ha sett. På solens dag, gutten Erika Arfelt sluttet å skrive, rev papiret løs og brettet det sammen. Frøken Neumann ga det til Serny. Han forseglet det sammenbrettede arket med tre lakkseil. Fremdeles lot frøken Arfelt til å være i dyp transe. Minner ikke dette om det var drømmetilstand? Jo, jo, det er i grenselandet mellom liv Hva skal vi gjøre med budskapet, doktor Sevny? Jeg foreslår at Frosvold Christensen oppbevarer det i sitt pengeskrin ja, ja. til midnatt på ja, søndag. og da bryter vi seilene i fellesskap med alle til stede. Hva, hva, hva er det som har hendt? Jeg jag somnade visst. Jeg jag, jag, jag mår ikke riktigt bra. På hvilken måte, Erika? Nei, jeg, jeg, jeg er uvel. Jeg, jeg svimler. Å, de må endelig slappe Kjære frøken Arfelt, de aner ikke hvilken herlig opplevelse de ga oss. De mottok nettopp et budskap fra ånden. Hva gjorde jeg? Ja. Men, men jeg kommer ikke ihåg. Nei, nå skal de hvile dem, Erika. Så skal de få høre om det hele etterpå. Ja, Det er en stor påkjenning å være i kontakt med den annen verden. Ja, og i vennskap, doktor Serni, kanskje måtte fortelle oss hva det betyr, det eksperimentet de snakket om. Ja, ja. Så gjerne. Kanskje noen vil dempe lyset. Agnete! Ja. Takk. Ja, jeg formoder at alle her kjenner begrepet reinkarnasjon. Gjenfødelse. Minst en femtedel av menneskene på jorden tror på reinkarnasjon. Og det er ikke det minste merkelig. Riktigheten av den kan faktisk bevises. Er det sant? Det er da noe alle vet, frøken Karstensen. Mine damer og herrer har sikkert opplevd å komme til et nytt sted. Og så føler man plutselig at her har man vært tidligere. Man kjenner begrepet déjà vu. Eller har opplevd en helt uvant situasjon, og så innser man at den har man befunnet seg i tidligere. Ja, ja, det har jeg opplevd mange ganger. Jeg også. Der finnes bare én mulig forklaring. Opplevelsen beskrivelsen må stamme fra en tidligere eksistens. Ja. Unnskyld meg, det, det må de utdype nærmere. For eksempel en yogi. En hellig mann kan ved intens konsentrasjon hensette seg selv i trans, og en slik trans er han i stand til å oppleve hele rekken av sine tidligere inkarnasjoner. Hele rekken? Det er altså snakk om mer enn én inkarnasjon? Å, oh, ja visst. Yogien begynner med å gjenkalle i erindringen det som hendte dagen før. Og så går han bakover i tid. Dag for dag. Mener de at han husker alt? Frøken Neumann, han gjenopplever sin egen ungdom, sin barndom, ja, til og med sin egen fødsel. Jeg tror det er visse ting jeg ikke bryr meg om å gjenoppleve. Men det går videre til tiden forut for fødselen til da hans sjel hadde tilhold i en annen kropp, en annen inkarnasjon. Dette er en tilstand hvor tid og rom ikke eksisterer. Hvordan vyer dette åpner? Doktor Saumi, har De noen beviser for eh, det De nå sier? Vi har bevist det sågar her i Europa. Jeg sier sågar, for europeernes evne til viljebestemt konsentrasjon er ringe. Jo, jo, jo, men, men dette fenomenet, det Skal jeg for ce que, au nous i aften. Nei, ja, vent litt. vent litt Skal de eksperimentere på dem selv? Da kan jo ikke vi vite om de dikter opp alt sammen. da Nei, ja, Nei, unnskyld meg. Ville de være mindre skeptisk dersom de var forsøkskanin, herr Einar Ja. Kunne de tenke dem å foreta en reise tilbake gjennom deres tidligere inkarnasjoner? Ja, det skulle være meg en ren fornøyelse. Vær forsiktig nå, Einar. Vær forsiktig nå. Vet du hva du gjør? Hva skulle det være for fare med det, da? Eh, da vil jeg be dem sette dem her, i denne stolen. Så sitter de bekvemt. Jo takk. Utmerket. Og så må de slappe av. Følger det returbillett med? <laughs> Vi skal nok få dem tilbake. Fall helt til rå Se meg inn i øynene. Sånn, ja. De er helt avslappet. De begynner å føle dem søvnig. Ja. Bare slipp trettheten til. Utmerket. De føler dem søvnig, ikke sant? Nå la Serni hendene på pannen til Einan. Så begynte han å stryke nedover armene og brystet. Men hendene berørte ikke kroppen. Han holdt dem et par centimeter ifra. Nå no sover de. Sov, sov, sov. Einans øyne gled igjen. Han pustet dypt og regelmessig. Jeg så på klokken. Det hadde bare tatt tre minutter. Han var lite reseptiv, men nå er han i dyp trans. Vil De få kan få Heimer? Ja, det skal jeg gjøre. Nå, min venn, hva heter De? Einan. Per Einan. Mm. Tenk på gårsdagen. Fortell om den. Jeg sto opp ved halv åtte-tiden, som vanlig. Stelte meg, spiste frokost, leste morgenavisen. Så gikk jeg ut, stakk innom UB før jeg gikk ned til Anatomen. Takk. Nå går vi ti år tilbake. Ti år. Vi er i 1928. Hvor gammel er du, Per? 15 og et halvt. Blir 16 i mars. Gutta kaller meg Pelle. Gutta i klassen på katedralskolen, altså. I dag sto det i Adressa at det var helt sikkert at Roald Amundsen var død. De har funnet en eh, flotterte flyet hans. Urettferdig, altså. Han Nobile ble redda, Gjorde han seg til? Nei, det var umulig. Han var mye yngre i ansiktet, og han gestikulerte på en måte som er typisk for gutter i den alderen. Og nå er du tre år. Hva heter du? Hva heter du? P. Einan. Og hvor har du vært i dag, Per? Først eh, så var vi i butikken, mamma og jeg. Så gikk vi på besøk til mormor. Å, er det ikke fantastisk? Nå grep Svein inn igjen. Jeg oppfattet ikke hva han sa, men plutselig ble Einan kritthvit i ansiktet. Vi er i året 1908. Hva er deres navn? Jeg heter Karl Motsfeldt. Og hvor gammel er Du? Jeg er 82 år. Født den 17. mars i det herrens år 1826. Og hva gjør De nå? Uh, nå er jeg bare en gammel prost med pensjon ifra staten. Mitt siste sognekall var i Eivind Vigen i Sogn brød av sten og ånd av striler. Motsfeltig Eivind Vigen tvang, <laughs> kunne man si, med en omskrivning av dikterens ord. <laughs> og nå, hårefter, nå er vi i 1710. I 1710. Hvem er de? Hvem er de? Jeg heter eh, Marte Knutsdatter. Og når er de født? Jeg mener å huske det var i året 1661. Hva heter kongen nå? Han heter Fredrik. Fredrik den tredje. Er de gift, Marte? Ja, ja. Med Konrad Kolbjørnsen. Han er substitutt og lesemester ute i Kristiansand by. Og jeg har en sønn som er grenader og er med i krigen mot det eh, svenske svenskekongen. Så går vi tilbake til året 1590. Hva er deres navn? Hvem er de? Mitt navn er Frans Søfrensson Lervig. Og hvor gammel er de? Jeg ble født ved Skyndelsmess ute i året 1552. Hva er deres profesjon? Jeg eh, driver et eh, skredderi ute i Rotmannsgården i Bergen by. Just nå har jeg eh, sett en heks brenne. <laughs> Det var et oppbyggelig og lutrende skue. Hvem var denne heks? Å, det var henne Anne Pedersdotter. Efterlevnes enke efter salig magister Absalon. Absalon Pedersen Beyer. Hun var en trollkvinne og ble dømt fra livet og til ilden kondemneret. Jeg var sjelvitne i den sak. Og hva hadde hun forbrot mot det? Hun eh, kastet sykdom på meg. Hun eh, gjorde meg ut Dominantenias nektemirereren Nå vil jeg at de skal våkne, og da vil de huske alt. Og de vil kunne fortelle meg hvordan de opplevde dette. Jeg teller til tre, og så våkner de. Én, to tre. Nå Husker De noe av det som hendte mens De så Vel eh, Ja. Eh, ja. Ja, jeg husker en, eh, en, en del. Men uh, unnskyld meg. Jeg, jeg vil gjerne få tenke over det før jeg kommer med noen uh, kommentarer. Kanskje de nå har lært litt, herr Einar. Eh, Han så virkelig ganske merkelig og nedslått ut, nærmest rystet. Og det var kanskje ikke så rart. Jeg fant ut at jeg ikke skulle bry ham med spørsmål, så da forsamlingen brøt opp like etterpå, sa jeg bare god natt til Einan. Vinket til Sem, som virket dypt betenkt, men samtidig hadde et lite triumferende smil i munnviken, og tuslet bort mot rommet mitt med hodet fylt av motstridende tanker. I halvmørket støtte jeg plutselig på et menneske. Unnskyld, jeg så dem ikke. Er det frøken Karstens? Å, er det dem, Herberg? Å, var det ikke en fantastisk skjønn opplevelse? Jo. Selv i halvmørket kunne jeg se det salige uttrykket i ansiktet hennes. Men jeg la merke til noe annet. Jeg hadde aldri sett frøken Karstens med smykker før. Men nå hadde hun en lang gullenke om halsen og den var full av knuter. Søndagsmiddag. Ingen særlig oppløftende affære, bortsett fra fårikålen. Selv Einan var ikke sitt vanlige sleivete jeg. Han hadde ikke vært det siden reisen gjennom sine tidligere liv, og heller ikke vist noen iver etter å snakke om det han hadde opplevd. Jeg så meg rundt i kretsen. Frøken Ullmann unnlot konsekvent å se til min kant. Celia Cherrell satt ved siden av meg. Jeg hadde sett henne et par ganger som en skygge i korridoren i tiden etter den siste seansen. Men hun hadde ikke villet snakke med meg. Hun så trett og forvåket ut og sa ikke et ord. Mine kjære venner, jeg har noe å si til dere. Hva da, doktor Serni? Ja, jeg beklager, men jeg er nødt til å reise i dag. Men, jeg, jeg blir borte bare et par dager. Men doktor Serni, i dag? Er De nødt til det? Dessverre, frøken Carstens, jeg er nok det. Selskapet for psykisk forskning i Fredrikstad har som de vet gjennomgått store prøvelser de siste årene. Mm. De har bedt ja, meg komme for å Serni, vi skal jo åpne budskapet i aften! Ja. Nei, men Hvis våre venner i Fredrikstad trenger hjelp, må de selvfølgelig reise. Men budskapet? Ja, Hvordan skal vi klare det? Jeg beklager, jeg har lovet å komme, men mitt nærvær er ikke nødvendig her. Dere er alle kompetente mennesker og kan sørge for at alt foregår på riktig måte når seilene blir brutt. Det forseilede budskapet det hadde jeg nesten glemt. Ved halv tolv-tiden om kvelden var jeg lei av å sitte ensom på rommet og bekymre meg over Celia Cherell og gruble over Einans reaksjoner. Jeg stakk inn til ham. Hei. Vær hilset. Fats Waller. Ja, Min favoritt. Veldig bra. Han skal ha konsert i Oslo snart. Visste du det? Nei. Huh. Eh, Eh, Einan, jeg har lurt på All right. Jeg kan like gjerne snakke om det. Ja. Det er ikke noe annet i veien med meg enn at jeg skjønner faen ikke hva det var som skjedde. Min sunne fornuft er slått ned for telling. Det må jo ha vært noe du fantaserte ihop, disse reinkarnasjonene. Men jeg skal innrømme at du gjorde en overbevisende skuespillerprestasjon. <laughs> nok har jeg spilt revy i Samfunnet i Trondheim og brakt publikum til hysteri med min imitasjon av en av rosemenn. Så begavet er jeg ikke. Det må ha vært noe annet. Gud vet hva det var denne heksedoktoren gjorde med meg. Ja, beklager, gamle venn, jeg kan ikke hjelpe deg der. Dette heftet, mm. er det noe du har fått av Sem? Ja, jeg lånte det. Han har skaffet seg en liten samling av okkult litteratur etter hvert. Jeg begynner for alvor å frykte for at han er på vei over til den andre siden. <laughs> Mm. Sem er den typiske sannhetssøker. Jo, jo. Men det har en viss betydning hva slags sannhet man finner. Jeg har spekulert på om jeg på en eller annen måte kan ha lest eller hørt om disse personene, men det eneste jeg forbinder med noe som helst, er Anne Pedersdatter, hun i Bergen. Ja. Viers Jensen har jo til og med skrevet et skuespill om henne. Men jeg har aldri sett det. Og det er visst heller ikke historisk korrekt. Anne var, så vidt jeg husker, en, en middelaldrende kone, ikke en Einan. ung, kjærlighetshungrende kvinne, da hun ble dømt og henrettet. Einan. Ja. Det står om saken her. Ja, og så? Hør på det her. Fra en gammel krønike. Og nogle dager derefter ble fransk redder meget krank, avsindig og forbistret, like som han hadde vært besatt med den onde og kunne tale latin, som han mm. hadde vært en lærd person, endog han aldri hadde gått i skole. Fransk redder. Få se. For pokker. Har du lest dette før? Det stemmer jo, du begynte jo også å snakke latin. Jeg kan ikke huske å ha sett dette her før. Den bevares. Jeg kan jo ha vært borte i historien, og så har den dukket opp i hodet på meg under hypnosen. Eller så er dette et bevis på at reinkarnasjon virkelig er sant. <laughs> Vet du, for første gang begynner jeg å lure på om ikke dette er et sted vi bør komme oss vekk fra. Ja, jeg har lurt på det en god del, ja. Hva er det? Ja, kom inn! Vi har åpnet det forseglede budskapet. Åpnet det? Er klokken så mye? Ja, nei, hva? Vi har åpnet det presis ved midnatt, slik vi fikk beskjed om. Jeg har det her. Ja, har dere lest det, da? Ja. ja, vi har det. Men hva står det? Det står I dette øyeblikk er Erika blitt kalt over til oss. Hun hilser og vil sende et budskap senere. Erika? Frøken Arfeldt, hvor er hun? Vi vet ikke. Det er forferdelig. Vi holdt en seanse, og Erika gikk like før tolv. Og nå vet ingen hvor hun er. Har dere sett innom rommet hennes, da? Nei, nei, vi tror burde ikke! Ærlig talt, nå får dere ta dere sammen. Det er jo det første stedet vi må lete. Kom igjen, Berg. Ja. Frøken Arfelt? Erika Arfelt? Frøken Erika Arfelt? Døren er låst. Jeg kan hva som er bestemt dette. Hold kjeft! Hold kjeft! Nå er det gått fra vettet. Hun har naturligvis lagt seg, ellers har det gått ut. Men kåpen hennes henger Den kan det være, da. På denne tiden av døgnet. Hva vil de her? Er dette frøken